profunda occupigio pri afero contentigas. Homoi, presipe iunai, estas scivolemai. Ili shatas scii, cae compreni laueble multain aferoin. Havi intereson por io nova, tio povas rapide ocasi, do demando estas nur, kiom longe dauras tiu charmo de novezzo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 teni la leganton ce la legado. Unu el la aferoi pri ciui indas occupigi estas lingvoi. Ilia servas por excii cae compreni pli pri la mondo, cae helpe de la lingvos zio eblas conatigi con novai homoi, cae tiel plivastigi sian socian cae intellectan horizonton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 kiel funkcias tiu lingvo, kio estas la apartaj etsoi de la lingvo, kian kulturon portas la lingvo, kai kiel mi povas lerni kaj praktiki la lingvon. Do antaŭ ol komenci la lernadon de lingvo, gravas okupigi pri la fono de la lingvo, pri la circonstancoj en kiuj ĝi funkcias kaj evoluas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 kiwi estas logike kompreneblaj kaj tiel facile memorteneblaj. Mi parolas ĉi tie pri libervola lernado, kiu celas la plivastigon de la propra personezzo, ne pri lernado pro socia kaj ekonomia bezono. Tio ja estas tre granda diferenco, ĉu oni lernas pro persona intereso, au ciù pro devigo au necesso. En tiu contexto ni devas vidi nian lingvon esperanto. Gi bonege taugas por homoi, quiui alstrebas socian cae intelectan disvolvigion. Por ili, neceso cae utilo, ne ludas grandan rolon, char iam la profunda occupigio pri la lingvo donas al ili contentigon. Ili povas per legado cae auscultado de textoi privastigis sian horizonton, ca ili povas per la rimedoi, ciuin ofertas la interreto, trovi homoin en la mondo, ciui cundividas iliain interessoin. La esperanta retradio estas accelilo portio.